Txartzeaz eh, ari gira, entzun duzue xifria, berroita lau mila zazpion eta berroita amari kaslek txartzea egiten dute lehen mailan gaur departamenduan. Gurekin ditugu telefonoaren beste puntan Pascal Burguen, Euskal Aziak, irakaskuntza katoliko eta elebiduneko lehen dakaria, bai eta ere Kati Zanz, eskola elebidunetan irakaslea eta SNUIPP sindikateko kidea. Beraz, xifreak kastertzeko goizegida, eh? gaur eh, goizean zehar segur eskoletan eh, klaseetan haurko purua eta kondatuko dela. Eh, baina inspekzio akademikoan arduraduna zen Filip Kuturroren eganetan, 2008ko eh, kartak klase idekitzeak aurre ikusten ditu bakarrik elebidun publikoan. Kati Petrizanz zure ustez aladea idekidurak bakarrik badirea elebidun publikoan ez dakit zinez posible zanen denez, toki batzuetan ala ere eskola ez edibinuten uh, klaseak arun kargatuak dira, me bestale jakin behar da, gure da pertamenduan, badugula berreun eta larrukoi ikasle gehiago ere bidunean, eta bakarik postu erdi bat idekia izan da, orduan biztan da, uh, idekitzak beharrezkoak dira. Baina aurten departamendulako lako, de, eta um, behar dira uh, aurrikatu. Eran nahi uh, sartzean idekitze batzu bali madira, ebe berdin uh, este batzu izan handiela ber uh, hainean. Orduan uh, bai berrezkoa da, bainan uh, nahi bukaeran zerotan egon behar balin bada postuen aletik, ebe norba kaltetan idekiak izan handela klase behi horiek. Beraz, nola pasatuko da gaurko egunaren zateman ezagun? Eskola guzietan pasatuko da inspektore bat, haurko purua kondatzeko, zaintzeko, eta gero eh, nola segituko da afera? Ba, jadanik, eh, ekainan gauz batzu aurrikusiek izan dira, menan gero sartzean, biztan da, eh, inspektoreak pasatuko dira eskola bak batzuetan bakarrik kontrolatzeko be emanak izan diren txifrak euh, be gauzatzen diren, ba, leku batzuetan jende batzuk be txez aldatzen daitila edo ez dakitzer, orduan haiek kondatuko dituzte eta horren araberan beste karta, eskola karta zerbait eginen dute. Haiek deitzen dituzte les ajustements de rentrée. Baina mementuan ez dugu bate begirik eta ez dakigu zenbat eta nun. Mhm. Asteko heldu den, uh, aste lehenean, izaren da, bilkura bat, uh, aldaketa edo moldaketa horien eh, begiratzeko edo um, aztertzeko hori da? Bai, bedeatzen uh, dira, eta zinez berrezko da, uh, nemozu dena martxan jarri berda, eta orduan, aste baten buruan jadanik gauz batzuk ambiatzea, fa, idekitze bat delaik beti reskiago egiten da baina berdelaik berriz eh, antolatu mail bat zukendu eta geineratu eta dena ez da intxinkli. Mm -hmm. Eh, Pascal Bourguen, eh, Euskal Aziak irakaskuntza pribatua, bedo pribatuko partaide izanki, zuek ere, baduzue, ala ere, inspektore akademikoarekin ahemana, edo klaseko puruan, aur ikaslen kopuruan mugatzeko behar hori? Uh, bon, elkarte bat gira, burrasu eta erakaslen eh, elkarte bat, Erkuk, eh, bultzatzen dugu erakaskuntza ere biduna erakaskuntza katolikoan, nor uh, ikuskaritzarekin ditugun ahremanak horiek egiten dira DDOC e edo Direkzen Diocesan Nazioan Katolik zuzendaritza nausiarekin. Gu elkarte bezala ez gira sobera hortan uh, sartzen, beren bon, gure izizbidea emaiten dugu, uh, goizuntan hor uh, eskola bakotsako zuzendari bakotsak, bere xifreak uh, iguriko ditu lehenik bai. Eta gero, e, zuzendari nausiak, gero, armenetan txartzen da ikuskari zarekin. Hortze gunean eginen da prentsa horrekoa, hortan ditugu beraz ikusiko e, gure sifra zehatzak soin izainen diren. E, gukoren genizake euskara, uh, euskarazko erakaskuntzan, sifriak e, uh, uh, doi bat mendizen direnak, sartzeuntan eh? uh, uh, eskola bat uh, irribiduna bidekatzen da, San Josepe eskola, bai honan ere vilapia lizeuan hor uh, bidun bat sortzen da, Hora, gure aurtengo ikasturtean ikuste, uh, e, diaskoaren segida bat izango da. Mm Lau egun terdiko asteari, pentsatzen hasiko ote zirezte zuek ere alduden urteari begira azkenean? Be, bai, denak bezala gogoetak egin ditugu uh, diaz, zen, uh, e, asi behar ginen diadanik erika ikusten, bai eriko txarekin, bai uh, ekit uh, kultur elkartekin, autobusekin, hain niz, hain niz, uh, parametra behitira, hor eh, plantan ezagetzeko bisiki zaila heldu zauku, eta bai uh, eh, lekuetan, bai ikastoetan, hor behar dugu gure indarrekin uh, konatu, zeren hain uh, gauzak suposatzen ditu hemen zegoen ez bakarrik pertsonen uh, problema, baita ere lekuak, tenoriak, bon, biziki zaila da guretzat, ortakoz ikusi da hemen eskolegian eskola batek bakarrik horko bideartu dola, eskola publiko batek, eta bertze guziek edo errandute momentuko ez dela posible, edo alduden urtean uh, berriz uh, problema plantatuko delarik uh, ikusiko dugula. Ba. Zinez gure erriko eskola tipietan, eta eskola privatuetan biziki zaila ikusten dugu nola plantan ezazen alko dugun bai. sistema bat. Ez, ez duzue argi oraino orduan, eh? baduzu duzue lana horren guzien argitzeko. Ez argi guretzat, ez da argi erriko etxentzat, haini zerrientzat ere uh, eh, budjeta halatzen baita. Eta hori hau dena ikusi da. Eta bon, ahalak ez dira beti hor. Ahalak ez, du, ez beti dirua, baina uh, eh, ahalak dira ere uh, pertsonak, animatzaileak, lekuak, hau dena eskastauko. Mhm. Eskertzen zaitugu, Pascal Burguen gurekin eh, egonik eh, goizuntan, eh, eta sartzen bat desiratzen dautzugu zure ikasleekin. Mila esker. Ara eta ur gorostiaga askako lehen dakaria juntatzeko hartian, Kati Petrizanz, zurekin segitu nahi nuke, eh, azpil marratuz, aipatu dugu Filip Kuturo inspektore akademikoa, hau joan da, eta beste batek hartu du lekukoa astelen untan, eh, iduriz aski usu edo beti hola gertatzen da, irailean beti beste batek hartzen du lekoa. Trabagarri dea hori zuendako zu sindikat bateko kidea baitzira, aldi bakots eh, be, parean duzun arduraduna aldatzea? Uh, Ezan benen bauzu, ez dakigu, ah, eman dezagun, gau zainitz zentzat, um, nola den, ah, eman dezagun, garbi ereiteko, mementu bat zuutan, ukan ditugu inspektore bat zu, eh, nun ele bidun xailaz, uh, eh, ezen bizki eta bo, ba, ezen eien lehen tasunetan. Eta beste batzuk aldiz eh, gehiago zaintzen zuten. Orduan, biztan da, trabagarria ogo korki, ez baitakigu nola nolatioan enden uh, departamentuko politika eta nun izan endilen entasunak baina txartzean bertan, jadanik ikainean gauzainitz ikusiak izan dira, haustertu eh, uh, dituzte eskolak nun eh, dudak bat zilen, eta funtsian hor azute gauza handilik kambiatuko eta kuturok uh, eh, jaunak edo inspektorak jadanik finkatu ditu Nun eh, idiki du etxi berden, orduan gauz guti komietuko dira eta gehinatukiko iuen eh, hainitz, gelbitzen dira, egin tukian. Orduan badaulako jarraipen bat eta egin artean ala ere hilgar ikusten dute, zer egin eta nu, zer diren gauzak. Hor eman ezagun, badugu tekso bat eh, Pierre Barriaren inspektore behitik, nun ereiten duen, mementuan bere lentasunak diela zaitasun dituzten eh, aurrak, eta elbulu eh, elburu gixan uh, ezartzen du, euneko berogoi amar ikasle taik, uh, puxatzea goi mailako diploma bat etaraino, eran nahi du basoa gai urte batzu. Mhm. Hori da helburua? Ba, finkatu duena, hori izan da, badugu guten bat, igorria izanen dena errakasle guzier, nun finkatzen duen bi erdaz, da saltasun dituzten aurrak eta berezikiliza peskoaldetan, eta bigarren helburua dela, lortzea... Uh, ikasle guaren erdia goi mailako diploma batek gaino, erramaitea. Mhm. Mementuan hor da agertzen dena, gero ikusiko dugu nola moldatzen den eta nola martxan jertzen den. Lau egun terdiko hasteaz nahi nuke ere zurekin mintzatu gati eh, petrizan, zer reforma eh, ikusi dugu eh, bakarrik herri kipi batek aplikatuko duela ikasurte untarik bere hori baita hainoa herria. Zuk nola ikusten duzu elduden urteari begira aldaketa hori irakasle gisa? Nei buzu, Hene ustez lehentasuna ezan hori, lehentasuna ezan txinkatzea, ze ezartzen dugun kaslearen lanten horretan, egan edu lehenik berzen e hasi programekin. Horren araberan, ikusi ze ezartzen dugun berzien txinkatu berzilen tenoreak eta ez kontrarioa. Niork ez du erosiko eh, edo zoen otoa eh, finkatu gabe zertarako berduan eta zenbat persona ezariko duen barnean. Oli da zozokerri handi bat ene ustez, gero leku hainitzetan ebe jendek ez dira presk, bizki kerrio da. Orduan, uh, eh, errakas, onelako bai, baina eman dezagun normalki litzateke, hasteko lana egitea ez aste azkenetan, dena jun bat goizetan. Mm-hmm. Eta hori izanen da xabuzpena. Alo, erritmoen aldaketa bai, baina uh, ene ustez txera batean egina izan da, eta ez berden bezala mementuan. Mm-hmm. Gero ikusiko dugu eh, den, baina lehentasuna ezen hortan. Preseski, kati... Ugamak baino gertu da inkesta bat eta hortan galdezkatuak ziren presunen euneko berroita amaseiaren ustez ezkuntza edo irakaspenaren kalitatea eskasa da. Ulertzen duzu jendena edo presun hauen ahangura? Bebitsi da, ez guk egin duguna zen pixka bat, euh, mailan, zen kontrarioa emaiten zuen Eh, jenden irurugoita amaha, uh, eh, e, nun jende, nun ikusten duten e, eskolaren eh, lana, ona dela eta uh, lagun garria horren dako. Orduan, uh, voilà, piskabat kontrarioa ikusi dugu, gero ikusiko, e, leku bat etik bestelat kambiatzen alda, gero badakigu bat zuten prentxan haipatzen delaik uh, Uh, ikasleak ez den berden bezatratatuak edo ez dutela berdiren diren uh, diplomak horzen, ebe ondorioz, uh, ondotik egiten balma duzu inkesta bat dizki ateratzen da, behinan horrokorki uh, guk duguna baina egoriko dizut, zen uh, jendeek konfiantza zutela jende eskolan, eta aski kontentziela horrokorki. Uh, Ba, beh, azteko, eskertzen zaitugu Kati Petrizaz gurekin egonik, sartzeon eh, desiratuko dautzugu zuri ere, eta pentsatzen dut, eh, Jatietan eh, eh, zurekin eh, segituko dugula biztan da, sartzearen gora beherak, klase idekitze eta esteak komentatzeko mile esker, Mile esker Eta, se zuzendaria ere gurekin dugu ur gorostiaga, egunon zuri. Bai, egunon. zu etzira irakasle, baina aurrak ikastolara tenemanen, Hori da? Bai, eh, beraz, eh, atzo hasi ziren batzu zenta eta eh, ikastola batzuetan alanora kanbon angelun edo azpagnen lehen egun azuten atzo, baina gero aurten bat beste bat kolizioan hasten dena, beraz, egun segerrenean baita, egun, egun hasiko da. Ara, segerrenean, aipatzen ginoen ustean joan erekin, eh? Piskatzen edo bat ere? Ba, biziki kontent, ez duzte loa <laughs> ondizik egin nionik aguntan, baina biziki e, kontent, eta gero, bon, salbadojen azten baita, salbadojen hor lanak finitu beziak dira, eta ikastola berri, berri bat izanen dute, beraz, orintzatzen dut, aski kontentu izanen dut Beraz, urgorostiaga, eh, aska aipatu dugu, hainitz, eh, udauntan, bereziki ustailean, eh, alderdi sozialistaren egoitza, okupatu eh, duzuelako, beraz, eh, ustailan, egan bezala, bai honan, ze ispiriturekin abiatzen duzu esartze hori, kasturte berri hori? Beguk eh, badugu galdera iku jaundi bat, guru oh, buru gainean, <laughs> eh, ez dakigu ze, ze saltzapen janen gaituzten, eh, bat edike badugu inspektore berri bat, baina errektore berri bat ere heldu da beraz akitanierat, eta prefeta berri bat beraz, ara, denoiek jundaturik, ez dakigu nola ze urte izanen dugun, Uda honetan, uh, segitu du bere egutun eta mehatxuak bidaliz uh, nahi arat, Beraz, uh, ez dut uste, bisiki urte lasaia izanen dugunik, uh, eh, ja uh, eh, informazioiek uh, adirazten dutenaz. Beraz, uh, bon, gu, gu xartzea albezain ongi eginen dugu, eta bon, dut bisiki ongi e, e, gertatuko dela, eh? lehen, xabadojeko egoitza berria, e, beskoitzen ere ikastola bat egitiko dugu momentuz behin behineko lokal batean, eta eta hau kopurua uh, aipatzen da, eh, guztietan hau kopuruak gauzten nahi dira, guk egun eh, hau gehiago izanen ditugu jaz baino, beraz eh, gure garapen betean gira, eta behar da hori da, eh, galdera nagusia, ez eh, giren sobera garatzen ari, eta ez zote duen horrek eh, trabatzen paristak guleguetako jende hori, eta mego, ezkira beldu, gure hizkuntzaren alde segituko dugu lanean, eta eta atxeman entugu soluzioak. Mm, Prezeski, eh, Parisetik, berririk ez duzue, falu legearen alternatiba bat edo aipatzen zen, zerbait eh, lortu ote dute hemengo deputatuek eh, Parixen? Hemengo deputatuek eh, gobernuari leporatzen diote ez deus egin izana, eta gobernuak hemengo deputatuei eh, deputatuek ez legean gai hori sartu izana, beraz, elgarren kontrari bali madira, ezkira uhun joanen, bon, entzun gaituzte, uh, proposamenak uh, eh, mainlinean ezagir ditugu, eh, edo lege, edo dekretu, edo uh, edo erabaki delako batzu uh, martxan ezartzeko, bon, aztertuko dituzte, gai hori maigainean da, eta lehen bailen soluzio bat uh, atxeman beharko da, bai uh, endaiaren dako, eta baita ere, ere gibeletik egiren diren ikastola berri denako, mm eh, eta ez guretako bakarrik, ba, baitira retoin, oksitano, eh, alsaziak eta katalanak ere bai, beraz, eh, ara, gai amai gainean da, ezagutzen dute, denek, bai kultura ministerioak, bai ezkuntza ministerioak, bai nahi duri luke, barne ministerioak gaina hartzen duela momentuz. Beraz hori doziak garantzitsua izanen da, ikas untan, pentsatze dut, lau egun terdiko asteaz ere, itz bat, uh, ere aldut den aplikatuko du, gogoetak zertan dira, zaila ikusten ote duzu ere reforma aplikatzia? Bai, teknikoki zaila izanen da, ez, e, eh, zentain bat, uh, eh, iru horren lauk denez, bat jende berko da mementu berean, ikastolak guzietan, aritu, beraz, bon, erriko etxeekin eskuz esku arituko gira, Benentuz ez da ikastorak diren erikoetxak ez dira pastula egun terdirat, baina gu eh, agun prest, eta, eta baita alde ere bai, zentara guretako gauza ona izanen da, uh, eh, augek, astelen asterte, ostegun eta ostirale euskaraz egiteaz gain, beha ere, euskaran mugiltzeko aukera izanen dute, beraz, iduritzen zaigu hizkuntzaren dako gauza ona izanen dela. Gero, bon, e, zailtasunak izanen dira, eh, teknikoak, antolamendukoak eta beste, baina uste dut eh, gauza ona izanen dela hizkuntzaren zat, beraz gu, gu gest izanen gire alduen sartzeko. Ongi da, urgo rostiaga, mil esker gurekin egonik, se ere prentsaintzineko bat eginen du biztan sartzeko sifreak eh, emaiteko ondoko egunetan, eh, sartzean zuri ere, beraz, ura? Bai, zuri ere sartzean.